sun's tembung kang pantes linairake ing wanci bengi iki ya nak. Kejaba mengucap syukur ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat ya Gusti Kang Maha Welas uga Maha Asih dat Kang Maha Suci nak. Iya yang iya. Awake dhewe tinimbalan sowan ana ing dusun Ngadirejo. Desane Sumberboto, mestuti dawuh pengendikan ingkang winantu pekormatan penjenenganing Raka Mas Subagyo, karo panjenengane Mbak Winarti. Mbah. Ngono ya ya. Heeh. Mm. Ki tindak rawuh ning gubuke dhewe karo Pak Win uga karo Pak Sukri. Ngono, heeh. Mm. mung bot-bote nggone kepareng nglakoni jejering asepuh kepareng bayangkaring kang putra panjenengane Mas Wahyu Widodo kang samengkun jatuh krama panjenengane Mbak Novita Melisia Wulandari wo ngono ya yong mm. dipujekke ngarsane Gusti Kang Karya jagat muga-mugae le keparang bangun bale wis malumadi keluarga sing sakinah mawaddah kebak rahmah amin Allahumma amin sewu bombong dadi siji nok panjenengane ingkang winantu pakurmatan Mas Bagyo. arep tak arani Pak Bagyo nyatane cara umur ya tuwa aku iya Mas Bagyo, mm mergo ngerteni yen ta putrane Dina Samengko wis jatuh krama sipating pawestri mawus jejeg madeg jejering raja sedina ratu sedalu ngono heeh sineksinan para rawuh kang padha nekseni nggone keparang anakake syukur marang Gusti Kang Agarya jagat iya yo iya. ya kaya ngono ki nduk ki bumbune temantenan ki kaya ngene ki mau dianakake resepsi temanten jane ki mung bumbu nduk ning sing baku ki anggere ana tembung kabil tu nikakah ana penghulu ana catatan sipil kuwi sing wigati iya kaya ngono ya yo mula wong urip ning donya iki perkara omah-omah iki penting. Le pancen wis sajak pantes tur duweni rasa tanggung jawab. Kuwi kudu enggal-enggal pola krama. Rabi ya yo. Mm. Lah, tujuane nyandi, Nduk? Wong kang wis pola krama ki tujuane mung siji bisa nyambung sejarahe ngurip sing diharap-arep enggalon duweni momongan. ngono mergo wong urip ning donya iki tanpa peputra kuwi cuthul sejarahe mula dipujekke ya nak ki panjenengane Mas Wahyu Widodo sak pungkure awake dhewe nggone kepareng sowan nang dalem kene Mas Wahyu nggone jatuh krama karo Mbak Novita ora nganti ganti dina adoh-adohe ganti wulan njur enggal ngerbini bobot heeh ning ya kuwi nduk aja dianggep wong wadon sing tanpa kaendahan sing tanpa nyawa mergo wong ngerbini iki kaya ngono nduk mangan diati-ati mlaku sak mlaku diati-ati iki wong lewis bobot meteng heeh mergo gedhe pengemane marang wiji sing mertapa pengemane marang wiji sing mertapa. Saya lingger bini iki ngancik 7 utawa 8 sasi nduk kuwi kudu luweh ngati-ati. Lek ketemu hawa panas kuwi ora betah klamben. Arep turu murep ya ora iso coba. Brol, lahir jabang bayi lanang utawa wadon wong tuwa wajib ngupakara karep ben si anak besok duweni pengertian bekti wong tuwa ngerti agama ngerti negara. Ya, Kaya ngono. Mm Mula gandeng wong tua wadon minangka pertapan kang suwene sangang sasi 10 dina, ling nganti anak wani karo wong tua mligine wong tua wadon. Kuwi tenan, Dhe. Gedhe walate. Mula ana tetembungan swarga ki manggon ning dramaaning ibu. Ridoning Gusti kuwi gumantung marang ridoning wong tua mligine wong tua wadon. Yo, coba kaya ngapa? sida asih. Hmm, monggo Mbak Yu, sida asih kanggo temanten sakloron dados ya tembang ya donga ya tembang ya pamuji heeh Cuz. kembangi setia tuhu dik punjung sing keparang ngaturke mawa jumeneng yo Bye. santene muga-muga kaya panjenengane. Amin. Kula kok ndongakne niki. Heeh. Mugi-mugi temanan kekalih saged bahagia. <laughs> Rasa wong Jawa. Oke. Okay. Pokoknya so bahagia. Oke, okay, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah. Kaya kulo. Oke, kata sekolah menikah. Aduh, Amin. Sampun nggih, Pak. Ah, sing juara ayu. Selaket manis. Dah, dah, dah. Iya. Ngono ya, ya. Mm. Iki mau ambakno tembange mung setya tuhu ning diajab tembang ki ana berkahe khusus kanggo temanten sak kelorono. Iya. Kaya ngono ya, ya. Dadi ora mung syukur tembang-tembangan. Mm. Iki dipundhut hikmahe, ya. Yo, coba kaya ngapa? nyuwun gungan ki selak diharap-harap bintang tamune Mas Percil karo Mas Yudha diaturi munggah ana sasana. Coba nduk dirantamke serampat sing gayeng. Yo. 大 sapa iki? Eh, Wilujeng Dalu, Mas Yuda. Jeng Dalu becange Blimbek. Nggih. Wah, niki panjenengan dipun timbali. Nggih. Ini apa to iki? Aku lak ngene jan kaya boy aku. Siapa? Boy RCTI. Sing kono roh boy, sing kono nyeluk kadeni, kadeni. Kadeni dienggo masaku. Dipun timbali Mas Yuda wonten dalemipun ingkang winanto Pak Kurmatan Mas Bagio. Bapak Bagio. Ibu Winarti. Nggih, anggenipun. Kepareng mula kramakaken Kang Putra Mas Wahyu Widodo Wahyu Widodo. Mbak Novita Melisia Ulandari. Oh nggih. ke Mas. Dipun dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggalo pikantuk talining brayat arupi golek kencana ingkang bangkit tata jalma putra ingkang soleh putri ingkang solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agomo Atut runtut rerentengan ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Dongane wong tua kaya ngoten niku. Inggih, alhamdulillah. Suwarga ora kaya bengi iki leres pun Bapak Bage Buwinarti pun kepareng jejer dados wong sepuh netepi darmaning sepuh kalau wau pun dipun wontenaken walimah temanten leres temanten kekali dipun iring wonten pajangan hmm, dipun condro kados temanten cara Jawa Tengah amin Allahumma amin Darmane tiang sepuh menika sepisan paring asma ingkang becik ingkang angka 3 menapa menika ingkang angka kalih milterke utawa goleke ilmu utawa nyekolahke ingkang angka 3 nikahke kalamun ta wis diwasa alhamdulillah ampun pas menika darmane Bapak Bagyo minangka sesepuh utawa minangka tiang sepuh sampun jangkep nggih alhamdulillah rumoso bombong kene pun kepareng mala kramake putra dasar mau pun jejer dadi ratu sedalu raja sedina raja sedina Ibu Jaki kemawon. Muga-muga sak pengkeri kula lan panjenengan sowan niki enggal dipun paringin momongan jumbuh lan dawuh panjenengan Mas Yuda. Amin Allahumma amin Mugitan tansah cinaket ing bagya mulya tinebing suker sakit binuh caleng sial dangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken kaken inen-inen hmm. langgeng anggenipun bebrayan. Kakean omonganmu iki kakean. Heh, ndungane sapa to ki, Manten. Apa ngerti manten mbok omong ngono kuwi ora roh nek arek kegi. Lah nek kowe manten piye? Sementing aja pegatan nek wis cukup to. Wah, malah kok manten kok wong aja pegatan ki lho. Enak eh, tetembungan wong dadi manten kuwi sepisan kanggo selawase. Rungokno Mas manten karo Mbak manten sepisan kanggo selawase. Ora entuk pegatan. Lah kowe ping pira? Pindho. Lah lah. <laughs> aku marahi kok malah nuturi ngono sing nuturi malah kaya ngono ngono ngetren nuwun sewu lho bocange pahargyan dalu punika alhamdulillah gayeng regeng Wah, pagelaran wayang kulit sineng kuyung kadang-kadang sekar gadung saha waranggana komplit iki lho manten adat jowo Lho apa direken raku ya ngono kuwi ya. Aku ya nggih ngonoan barang lho. Awakmu jaman dadi manten gawe adat endi to biyen? jowo no ya dekor ngono kuwi. Awakmu kan wong Banyuwangi. Banyuwangi. Bojomu wong Blitar. Blitar Bali Rejo. Dadi manten gawe adat jowo Mas. Ya gawe blangkon ngono iki. Ora no helm no aku gawe ini helm. lah kaya numpak sepeda motor gedhe ngono ta sirahmu iku lak disemprit Pak polisi <laughs> ya blangkon kowe ya takon lak mantenmu ra mbok undang ra teko kaya biasae kale blangkon lak peruh mantenmu ra ngerti ya anu ya nyengkelit keris tadi ora no lha apa pacul no lho lho pantelan ngono ta berarti Mas Percil nggih sampean dadi manten ya metu saka kae eh, bar dipacake ya diring kaya manten kaya ngoten. Lho mungkin no diring no. Diring tamu. Ora kirek, kirek rawame jenggong ngono. Lah eleh mu pesen kirek neng, ndi kok lah, ya wong to dodok. Lah kurang ngerti manten. Ya wong kaya mas iki mau lho diring wong. Lah aku peruh mantenmu. Masa ape diring kirek jenggonge mbendi. Ora ngerti ya. Eh. Diring wong akeh ngene iki. Anu ya dikalungi kembang ora lah apa arit ora langsung dibacok tentine arit metel entek berarti gawe nang rumah sakit lah yo percaya to bocah iki ya di ngenene kembang lah ora ngerti lho mantenmu kok iso sing menungso ngenane kembang ora roh kok eh. ora roh to kan takon niku mlebu ning gone taruh pagung hmm. biasanya manten lak sawat-sawatan utawa anteman teman yeah. kowe yo teman-teman yo kabeh kan nggih ngono teman gawe suruh ora lah apa batakono lho bojoku tak antem tiyel Ya lara bojomu gawe nang puskesmas to cek nek ngene bantu bataku. Bocor ndase. Malah bocor ndase. Lah kok ya percaya to bocah iki. Maksudnya yang gak suruh sih sampe ini ditaleni. Aku gak ngerti mantan gak teko. <laughs> Sing ditaleni sampe ini diantem ini terus kono ngantem ini aku. Ora roh kok ya. Eh. Gak mesti ngomong. Nengi sore taro pagung biasanya munggah garu pasangan. Ya garu pasangan terus ngidekin dok. Nyapon dok. Lah Ya telak enak dia etrek-etrek ini. mambu kabeh no. Ikulah karpetnya lah telak dok. Eh! karpe telak tamune ngesakne to eh. sing mangan-mangan kok ngantek telek dietrek-etrek wis eh, yo ndok dikene plastik jek ngono terus Laku gak eruh lho jaman mantanmu ora teko kureng ngono ya diombeni banyu bening ngapa banyu bening lha enak arak karo bir lho Ae dhewe dadi karo bojoku iso gletek ngene jan. Mentem iki karo bojomu ngene berarti mayat ditemokne kowe. Heeh, langsung tayupan awake dhewe. Yo ngene lho. Kowe rupane aku. Ya banyu bening ngene kan. Ora roh Banyu bening. Diombe ning nganggo gelas. Ora no. Baskom gedhi dadi glogok ning ngene enak. Ayo percaya ora kowe? Masuk ngaku baskom gedhi. Ah, aku yo percaya to kowe cek. gelas cilik sakmene lho. Lah aku gak coba bali gelas cilik sakmene lho Mas. ya dulang-dulangan. ya iya. Gawe sendok. Ora sekropno digruwek. Lah cangkeme bojomu lak suwek kanggo sekrop gedhi ngono. Untune protol lho. Lho lho malah nggo nang rumah sakit meh. <laughs> eh sendok. Sendok sing kuning ka lho ngene. Terus oh, alah. Ya dilunggone nang kursi kuwadi. Lah ya ora penak no. Lah ning ndi? Penak ning mbok ngarepan omah arep ndelok sepeda motor. wangkruk karo tamu-tamu ngene berarti ya. Ya ngono kuwi lho, ya ngono kuwi lho. Kono kae lho. Lho jare neng, Bu. Nyek aku to kowe iki rumangsang. Anu dijapno naib. Ora. Lah sapa? Yo wasit ngono, wasit. Wasit sepak bola nu prit ngono terus mari. Berarti neng lapangan dadi Yo neng lapangan terus ditawon dangi bojoku aku ya ditawon dangi. Percaya yo an. Percaya aku neng oh, lapangan. Ya opo kok percaya to dawe kita. Wong dibandrok neng kok percaya. Anu buku nikahmu iki gambare yo Garuda. Nyapa Garuda? Lah apa? Cilok. karek ngekei caos ngene ta berarti bos kowe ngomong dhewe kono ngomong karo lah ora ngerti lho jaman manten aku ora teko kowe kowe takonmu ngenyek karo kancane wong jenenge wong gak ngerti niku lak wajibe tanglet ta bocah nggih nggih wong ora ngerti wajibe takon sing ngerti nyauri lah iya bener to nek kowe sakon awakmu ya mau undangan Mas Perjil napa mau undangan nganggo undangan lah nyapa to undangan lah khusus kiriman santet sitok-sitok es teko Dadi tamune mbok santet siji-siji ngene ya. Dadi lho ngesane to. Lah aku yo percaya to pecah. Lah kurang ngerti yo mantenmu. Undangan butik yo. Yo ditanggapno wayang. Nyapa to tanggap wong wayang. Lah nanggap apa? Rame wong watuk. Wis nggawa sembarangane obat wis konidi. Dadi wong watuk diklumpune kon watuk bareng ngono. Iya jenggo karo kirik malah. lho lho takone takone tak tuwapuk lah nesu mesti iki nek dikoki ya manten mang wis sadongane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah awake matur nuwun karo Pak Bagyo sarimbit ibu alhamdulillah pasugatane hebat ih pasugatane banyu mili dasar wis kenal ora ngerti ora sing ngadang sapa sing ngadang sapa ta sing ngadang hebat segone punel sapa Pak Sunu lho Kok ngertos, Mas? Nggih, ha, kenal Pak Sunuar aku nadang punel enak kok. Eh, sing adang. Eh, eh, sing masak weruh ora? Masakane gurih. Napa? Butolah. Butolah. Pak butolah iki karo Pak Sunu sing masak butolah sing ngadang Pak Sunu. Iya. Ampreh resike we pengen roh sing isah-isah sapa? Sapa? Inayah. Waduh. apa kabeh daerah kene karo aku apal kabeh kok iso. Teh kopi ini seger ta? nah. Sing dewi tang weruh sapa? Sapa? Pairin. Apal aku tukang ngurut mbok ginah. Wancen iya nek tulisane kok. Wancen nek tulisane. wes saya apal. Raya apal Gue ada tulisannya ya kabeh wong apal. Lumayan lho ki genep ping 10 gue tuku sepeda motor eh, eh, Rumah saku. Anjane bener Mili lho, Dik. Banyumili tamune alhamdulillah dawuhe para ulama, dawuhe para kiai. Dongane wali siji, dongane wong petang puluh padha karo dongane wong wali siji. Nek sing teko sakmene kae iki wis wali pira sing dongane Pak Bagyo. Iki mesti insya Allah diijabahi Pak Bagyo panjang umure, akeh rezekine Allahumma. Amin. Amin. Amin. wis akeh nanggap neh, ya ora? Nanggap neh, nanggap neh apa kok. Mas, nggih. Jumbuh dawuhipun Mas Percil. Nggih, pripun? Mesinipun Pak Bagyon iki lek dibablaske Murwokala ning pancen panjenengane sik duweni unek-unek, pripun? Duweni gegayuhan. Okay. Ora usah ngruwat saiki mergo sik pengin duwe tambah putra, besok yo wayangan meneh. Ning cukup wayangan dalange aku yogane iki sinden iki ning sing besok ora nganggo dagelan. Niku sing sanjang Pak Bagyo. Pak Bagyo. Lah, Bu Bagyo. niku wau kirang langkung jam setengah 6 SMS. SMS. Mas, tahun ngarep nek pas wayangan Pak Minto dagelane awakmu neh lho, ngoten. Ngoten. Yah napa niku? Jam setengah 6. Oh, jam 7 seprapat Pak Bagyo. pun percaya kali buke Pak Minto. Klomong pengen wayangan tok, pengen ngerasake wayang karo pengen roh critane wayang ndak usah diembel-embeli karo dagelan. Jam pinten, Nak? Matur. Jam 7 seprapat. Jam 7 niku apa jam nuwun sewu jam 8 bek niki wau. Mbahe Pak Bagione to mriku niku. Mbahe Pak Bagio. Anu lho masalah anak sampean kok rapi lho Mas nggih kula. Mbah sinten niku Lanang Mbah Wedok? Mbah Mbah Lanang. Jam pinten? Jam jam 8. Jam 8. Jam 8. Kula ajeng munggah niku Mbah Wedok, wis aja percaya karo Mbah Lanang, Pak Minto. Sopo to? Pokoke wayangan tok. Jam pinten niku, Pak? Irit biaya jam jam songo. Lah niki mau jam 11 kurang seperempat. Kula kabar jare maratuamu kepaten, Cil. iki hubungane karo iki apa? Hubungane karo kita tuwapuk lambemu. Nggih anu jarine pokoke iso ora iso kudu nanggap wayang. Niku sing ngomong buyute. Buyute nggih. Buyute Pak Bagio. Bagyo. Buyute. Buyute. Canggahe mripeni kula surarep nanggap dagelan mung wayangan tok. Terus Ta tapi udeg-udeg siwore anu lho niku. Udeg-udeg siwor. Sampai teko udeg-udeg siwor to, to. Iya ki, sak dhuwure canggah. Udeg-udeg siwor. Simang SMS aku. Dirase kabeh dibatalni, ngoten nek dirase. Malah batal kabeh. Kabeh-kabeh kok ra oleh yo enek kowe. Tapi ya alhamdulillah. Ngeten